بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب هجرة الرجل حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن اخي عائشه لامها ان عائشه رضي الله عنها حدثت حدثت ان عبد الله بن الزبير قال في بيع او عطاء اعطته عائشه والله لتنتهين عائشه او لاحجرن عليها فقالت اهو قال هذا قالوا نعم قالت عائشه فهو لله نذر الا اكلم ابن الزبير كلمه ابدا فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها اياه فقالت والله لا اشفع فيه احدا ابدا ولا احنث نذري الذي نذرت ابدا فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث وهما من بني زهره فقال لهما انشدكما بالله الا ادخلتماني على عائشه فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي فاقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بارديتهما حتى استاذنا على عائشه فقالا السلام عليك ورحمه الله وبركاته اندخل فقالت عائشه ادخلوا قال كلنا يا ام المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم عائشه ان معهما ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشه وطفق يناشدها يبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشه الا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجره وانه لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال قال فلما اكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول اني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت بنذرها اربعين رقبه ثم كانت تذكر بعدما اعتقت اربعين رقبه فتبكي حتى تبل دموعها خمارها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسيد المرسلين المرسلین و آله و اجمعین اما بعد فانجه و چهارمین درس است از درس های صحیح در مفرد من بخاری رحمه الله وغفر غفر له و اسکن و جناته صد باب از ابواب سهیه ادب مفرد باب و الرجل یعنی فردی کسی را بكونه بکنه مقاطعه بکنه باش حرف نزنه قهر بکنه تو اصطلاح خدمه خودمون دلیل سی ششمین حدیث ششمین اثر از آثاری که امام بخاری رحمه الله در ادب مفریاد یاد میکنه از عوف بن حارث بن طفیل اونم برادرزاده مؤمنین عایشه هست از مادرش نقل میکنه از مؤمنین عایشه در اون اختلافی که بین عبدالله بن زبیر بود و بین خالش عبدالله بن زبیر خواهرزاده مؤمنین عایشه هست رضی الله عنهم اجمعین عبدالله بن زبیر برای خالش چون پیش خالش بزرگ شده امین عایشه بهش هدیه میداد کادو میداد یا جایی میفروخ بهش زمینی خونه منزلی و درباره یکی از اون چیزهایی که داده بود به اون عایشه حالا فروخته یا هدیه داده اون عایشه هرگاه مالی بهش میرسید انفاق میکرد عبدالله بن زبیر ناراحت میشه رضی الله عنه والله لا تنتهين عائشه او لحجرن عليها. عایشه یا دست از این کار میکشه یا جلوشو میگیرم حجر بر مال معمولا بر سفیه یا دیوانه هست یا شخصی که خرفتش زده حجرش میکنن که تصرف در مال نکنه مال نفروشه جلوشو میگیرن یتیمه بچه هست ده سالشه پول پدرش بهش رسیده این تصرف در عمار حق تصرف در عمار رو ازش میگیرن این حجره خب عبدالله بن زبیر همون عایشه این میگه خیلی حرف سختیه سنگینه خالشه او رو بزرگ کرده فقالت هو قال هذا عبدالله بن زبیر این حرف زده قالوا نعم قالت عائشة هو لله علي نذر ان لا اكلم ابن الزبير ابدا فمن من نظر یعنی قسمی اینجا نذر از باب قسم اومده یاد میکنه که دیگر حرف با عبدالله ابن زبیر نمیزنم قسمم سنگینه ابن زبیرم دلتنگ میشه ناراحت میشه خاله جای مادر چنانچه در حدیث داریم و عمومی عایشه هم رضی الله عنها مادری کرده در حقش فاستشفع ابن الزبیر بالمهاجرین اومد دست به دامن مهاجرین شد شما برید واسطه بشید شفاعت هم بکنید که امین عایشه با من صلح بکنه حین طالت هجرتها ایه وقتی که فاصله اون هجر طولانی شد قطع رابطه کرده بود امین عایشه باش بخاطر اون حرفش و بخاطر منعش از خیر یعنی امین عایشه رضی الله عنها خیرخواه دیگران بود انفاق میکرد این خاص جلو انفاق را بگیره یعنی یک وجه شرعی داشت این مقاطعه و این هجر فقالت والله لا اشفع فيه احدا ابدا هیچ شفاعت هیچ فردی را در این مسئله نمیپذیرم ولا اتحنث الى نذری یعنی این گناه هم مرتکب نمیشم که سوگندم را بشکنم قسمم را بشکنم اصلا شکستن سوگند و قسم گناهه قسم خوردم انجام ندم انجامش نمیدم قسم خوردم اینجا اون عایشه میگه که باش حرف نزنم حرف نمیزنم فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمه صحابی دیگر میاد دست به دامنش میشه میگه تو برو و عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث و هما من بنی زهره این دو نفر دو تن از صحابه میاد از اونها طلب شفاعت میکنه که برن نزد اون عایشه فقال لهما انشدكم بالله لما ادخلتمانی على عایشه دست به دامن شما شما برید شفاعت منو بکنید نزد اون عایشه شاید حرف شما رو بپذیره فانها لا يحل لها ان تنظر قطيعتي درست نیست که این قسم یاد بکنه نزد بکنه که با من حرف نزنه فأقبل به المسور عبد الرحمن مشتملین عليه بردیتهما حتى استأذن على عائشة. او رو پوشوندن میان خودشون گذاشتن یک ردای بردوششون گذاشتن طوری که کسی او رو نبیره فقال اومدن در زدن که برن نزد عائشه. اون دو نفر گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته انا ادخل اجازه هست که داخل بشیم از اون عائشه اجازه میگیرن فقالت عائشه رضی الله عنها ادخلوا بفرمایید داخل بشید قال دو نفر گفتن کلنا یوم المؤمنین یوم المؤمنین کلنا هممون سه نفر بوده دو نفر دارن حرف میزنن قالت نعم بله همه وارد بشید اون ناشه نمیدونست که عبدالله بن زبیر با اونهاست ادخلوا كلكم همه وارد بشید ولا تعلم ان معهما ابن زبیر نمیدونست که با اون دو نفر عبدالله بن زبیره فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب چون وقتی وارد میشن نزد اون عایشه پشت حجاب پرده ای بود از پشت اون پرده باش حرفی زدن وارد منزل که میشن عبدالله بن زبیر محرم محرمشه میره پشت پرده و امومنین عایشه خالش رو در آغوش میکشه فاعتنق عایشه و طفق یناشدها یبکی عبدالله بن زبیر شروع میکنه به گریه کردن و طفق المسور و عبدالرحمن یناشدانها شروع کردن اندو صحابی مسور و عبدالرحمن ابن الاسود ابن عبد شروع کردن به شفاعت کردن و خواهش و تمنی کردن که الا ما کلمتیه و قبلتی منه یعنی باش حرف بزن صلح کن عذرش رو بپذیر و یقولان هم میگفتن بهش ان النبی صلی الله علیه و قال نهى عما قد علمتی رسول الله صلی من کرده خودت میدونی از حج کردن بیشتر از سه روز فانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لیال درست که دو مسلمان بیشتر از سه روز با دیگه مقاطعه بکنن قطع رابطه کنن هجر بکنن همدیگه را شروع کردن به یاد کردن احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فلما اكثروا على عائشه من التذكره والتحرير وقتی که شروع کردن به یاد کردن احادیث و یاداوریش طفقت تذكرهما وتبكي وتقول شروع کرد به جوابشون دادن و یادآوریشون کردن شروع کرد به این سخنان انی قد نذرت والنذر شدید نذر بستم نذرم شدید منظور همون قسمشه شدیده سخته فلم يزال بها اونها بازم دوباره اصرار کردن حتی کلمت ابن زبیر تا اینکه صلح میکنه با ابن زبیر و باش حرف میزنه خب حالا صلح کرد قسمش رو شکست در مقابلش باید کفاره بده چقدر باید کفاره بده ده تا مسکین غذا بده درسته یا سه روز روزه بگیره یا یک رقبه یک برده رو آزاد بکنه به خاطر شکستن یک قسم چل تا برده آزاد میکنه اون عایشه و هر وقت که یاد میورد قسمی که یاد کرده بود گریه میکرد که چرا قسم رو شکوندن و اعتقد في نذرها اربعین رقبه چل تا برده آزاد کرد و کانت تذکر نذرها بعد ذلك بیاد میورد نظرش فتبکی گریه میکرد حتی تبل دموع خمارها تا جایی که چادرش و لباسش خیس میشد از بس گریه میکرد قسم سنگینه الله در دل اونها خیلی بزرگ بود مثل الان نیست که شخص همینطوری راحت قسم میخوره قسمش هم میشکنه نه اینها خدا را شناخته بودن آخرت را جلو چشم خودشون میدیدن با ما قابل قیاس نیستن در ترسشون و تقواشون در پرهیزگاریشون در مراقبتشون و مراعاتشون به امور شرعی فواید بسیاری هست در این روایت در این اثر از جمله فضل سلی رحم عاف عظمت الله خصوصا قسم و دنبال کفاره دادن برای بخشش اون گناهی که انسان مرتکب شده ان الحسنات یذهبن السیئات انسان با نیکی ها هست که بدی ها و گناه ها و معاصی را پاک میکنه انسان باید دنبال اعمال نیک باشه تا اون بدیش پاک بشه الله ازش ببخشه و او را مرزه از جمله درس ها محاسبه نفس انسان خودش رو محاسبه بکنه در مقابل اشتباهی که انجام میده گناهی که مرتکب میشه خصوصا ما قدر شرف اصحاب را بدونیم اونها چقدر پرهیزگار بودن اونها چقدر از الله میترسیدن مکانت اونها جایگاه اونها حب اونها نسبت به الله تا اینکه خودش هم تشویق بشه به اینکه از اونها الگو بگیره اونها را الگوی خودش قرار بده و اقتدا بکنه به اونها در این پرهیزگاری و ترس از الله و مراقبت الله جل و علا بر اعمالش اینها این چنین بودن با اون مقامشون با اون شرفشون با اون وعده هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون داده بود اون مجده هایی که الله بهشون داده بود ولی با این وجود میترسیدند از الله جل و علا قال المؤلف رحمه الله باب هجرة المسلم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال 165 مین باب از ابواب صحیح ادم مفرد امام بخاری باب و هجرت المسلم هج کردن یک مسلمان قطع رابطه کردن باش حکم شیه 307 مین حدیث حدیث انس بن مالک رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لا تباغضوا لا تباغضوا یعنی اسباب بغض و کینه و کودرت را فراهم نکنید اسباب بغض اسباب قطع رابطه ازش برحذر باشید هشدار تذکر یادآوری کاری نکنید که بغض همدیگر رو داشته باشید چه چیزی بغض میاره چی سبب کدورت میشه گناه معصیت بدعت بر حذر باشید اون چیزی که سبب محبت میشه بین مؤمنی، طاعت عبادت کی از شخص دروغگو خوشش میاد کی از شخص مبتدع گمراه خوشش میاد آیا قابل ستایشه اون فردی که پیرو سنت نیست نه اون گناهش سبب میشه که تو ازش فاصله بگیری شخصی یک سره دروغ میگه تو میری باش معامله میکنی میدونی دروغگو هست میدونی کذابه میری باش تعامل میکنی نه این شخص سبب شد که تو باش قطع رابطه بکنی برحذر باش برحذر باش از هر فعلی که سبب بغض و کینه و کدورت میشه چون ما گفتیم یک مطلب شرعی هست حب الله یک مطلب شرعی هست دوست داشتن و اخوت و برادری بین مؤمنین و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا متفرق نشید اختلاف نکنید با هم دیگه اختلاف که پیش میاد اختلاف وقتی پیش میاد که شخص آیه از قرآن بهش میاری حدیث از رسول الله صلی الله بهش میاری و نمیپذیره ازت اونها اختلاف میکنن متفرق میشن یک شخصی بهش تذکر میدی این حدیث دروغه ازت نمیپذیره خودش اسباب بغض و کینه و کدورت را میاره خودش داره خودش رو جدا میکنه بر حذر باشید خودتون از جمع مسلمان ها جدا نکنید الله در هشدار میده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و حسن هستن و گناهان که سبب عداوت و دشمنی میشه سبب عداوت و دشمنی میشه جنگ میشه همونطور که در زمان امام احمد رخ داد معتزله وقتی که به حکم رسیدن شروع کردن به کشتن علما و به زندان انداختنشون چرا چرا شروع کردن به تازیانه زدن به همسال امام احمدی که از علمای راسخ امت بوده کتاب مسند را نوشته چرا این چنین شد؟ چون اینها متفرق شدن چون اینها از سنت فاصله گرفتن این علما نهی از منکر میکردن بهشون میگفتن که کار شما اشتباه است این اعتقادی که شما دارید ترویج میدید اشتباهه ولی اونها راضی نمیشدن الا اینکه حرف خودشون رو روی کرسی بنشونن پس اینها بودن که اسباب بغض را فراهم کردند و بغض را در امت آوردند ماها شروع نکردیم اهل سنت شروع نکردن اونهایی که متفرق شدن فرقه برای خودشون در امت ساختن اونها اسباب بغض را فراهم کرده. هر فرقه ای که تأسیس شده تاریخچه داره برای خودش تاریخ نشأت داره تاریخ تولید داره اونها هستن که اسباب تفرقه هر فرقه هر گروهی هر حزبی که تاریخ تولید و نشأت داره مزموم در شریعت ولا تحاسدوا من رجب حنبلی در جامع علوم حکام جلد دوم صفحه 260 میگه لا يحسد بعضكم بعضا هم دیگر حسادت نورزید حسادت چیه والحسد مركوز في طباع البشر حسادت یک طبیعت سرشته در همه نفوس بشری هست حتی جنی در نفس انسان حسادت تعریفش چیه و هو ان الانسان يكره ان يفوقه احد هیچ کس دوست نداره کسی ازش برتر و بهتر باشه من جنسه فی شیء من الفضائل حالا چی میخواد اون فضیلت معنوی باشه چی میخواد حسی باشه هممون دوست داریم بهترین ماشین بهترین منزل بهترین همسران و فرزندان داشته باشیم بهترین مال داشته باشیم هممون این در این یک چیز متفقیم با هم دیگر ولی که نوع تعاملمون با این غریزه متفاوته ثم ينقسم الناس بعد هذا الى اقسام حالا افراد چند دسته تقسیم میشن دسته اول فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل نوع اول از حسادت اینه که تو دنبال باشی که مال دیگری را ازش بگیری یا اون جاهش اون مقامش با قولت و فعلت بری پشت سرش حرف بزنی تخریبش بکنی کسی ازش نخره باش تعامل نداشته باشه دنبال باشی که اون نعمت را ازش بگیری چه اون نعمت بخواد جاه و مقام باشه عالمیه تخریبش بکنی یا تاجر یه کسی ازش نخره این حسادت ثم منهم دسته بعدی من یسعى فی نقل ذلك الى نفسه بعضی ها دنبال اینن که اون مال را به طرف خودشون سوقش بدن میره مغازه میگیره از عمد کنارش تا مشتری ها بیان جلو مغازه این یا پیش مغازه این از این بخرن و از عمد این کارو میکنه که ضربه بزنه به اون شخص دیگه به اسم رقیب وارد میشه این حسادت دوم مزمومه گناه فساده کافیه که الله بهمون دستور داده در قرآن که از شر حسود بهش بناه ببریم و من شر حسد اذا حسد حسادت بد دردی یک مرض یک بیماری روانیه و منهم دسته بعدی من يسعى في ازالته عن المحسود فقط من غیر نقله من غیر نقل الى نفسه بعضیا دنبال اینن که مال را از محسود بگیرن و کسی که حسادت بهش میبرزن بگیرن بدون اینکه خودشون بهره ببرن دنبال اینن که اون طرف اون جاه مقامش از بین بره دنبال اینن که اون شخص مالش از دست بده به هر طریقی این در بازار مایه فروش ها پیش میاد در بازار میه فروشی ها پیش میاد در بازار پارچه فروشان پیش میاد بین نجارها پیش میاد این کابینتی که برات زده 5 میلیون هم نمیارزه این اینجاش عیب داره اونجاش عیب داره شروع میکنه به ابتراشی برای تخریب کردن یک نمونه هست مثال یا پیمانکاره این من سرت کلا گذاشته نه اینکه دلسوزش باشه هدف تخریب اونه از بین بردن مالشه حالا خودش هم بهره هم نبره مهم اینه که ضربش بزنه خوشش نمیاد ازش چون خوشم نمیاد باید بزنمش به زمین باید بکوبمش به زمین اینها همه انواع حسادته وقتی که تو فضلی در کسی بر خودت نبینی نمیخوای کسی از تو بهتر باشه خوبی کسی را به چشم نداشته باشی به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و میفرماید اگر دیدید نعمتی را در کسی که سبب شد که شما حسرتش بخورید یا شگفت زده بشید یا در دلتون شیرین شد پس اونجا دعای خیر و برکت براش بکنید فلیبرک یعنی بگید اللهم بارک بارک الله فیک یبارک الله لک دعای خیر و برکت براش کن هرچند که شیخ بن باز رحمه الله میگه ماشاءالله هم درسته خب اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اون چیزی که انسان سبب میشه که دچار شگفت و تعجب بشه ازش توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اینه که انسان دعای خیر و برکت بکنه الله بیشتر بهش بده شخصی را دیدی که ماشین آخرین سیستم و یا نمیدونم فلان چیز سواره یعنی تو دل خودت اون مال و اون ماشین عزیز شد بگو الله بیشتر بهش بده نه اینکه تمنا داشته باشی که الله ازش بگیره و نمیدونم الی آخر این حسادته همون به زبانم هم ها همون گفتن این از کجا آورده پولش قاچاق کار مواد میکنه این یعنی چی یعنی حسادت چون تو نمیخوای اون شخص اون ما رو داشته باشه این که کار مواد میکنه یا کار قاچاق میکنه یک مسئله است. این که این چه ماشینی سواره و این ماشین رو از کجا آورده یک مسئله دیگه هست توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم به این که انسان تا جایی که میتونه نعمت را در خودش اظهار نکنه آشکارش نکنه فرمایان صلی الله علیه و سلم کل ذی نعمت مغبون هر صاحب نعمتی مورد حسادت واقع میشه همونطور که علما گفتن لکل نعمت حاسد و على کل فضل معاند یک کسی سخرانی خوب میکنه حسن کسانی که بهش اعتراض بکنن باش در بیفتن به خاطر اینکه خوب سخرانی میکنه جایی به خاطر اینکه خوب تباخی میکنه جایی به خاطر اینکه خوب نجاری میکنه هر فضلی هر نعمتی برای خودش دشمنانی داره چه از حسودان و چه از متکبران کبر و حسد بد دردیه کبر نمیخوای کسی بهتر از تو باشه بهتر از خودت رو نمیخوای ببینی ها دردهای بده نمونه های مختلفی هم داره لازم نیست که تک تک اونها را ما یاد بکنیم وقتی که تو اثر نعمت را در یک کسی نمیخوای ببینی یعنی اعتراض بر الله داری اون کسی که حسادت میورزه اثر نعمت را در کسی نمیخواد ببینه چه نسبت به علمش چه نسبت به جاهش چه مقامش چه به مالش یعنی اینکه اون کسی که خالق آفریدگارش بوده رزاقش بوده روزیش کرده از اون علم از اون جاه و مقام از اون شهرت از اون مال تو معترضی برش بر حذر باش ای حسود چی چی سبب شد که خوارج خروج بکنن بر علی عثمان رضی الله عنه چون مال زیاد شده بود چون غنایم زیاد شده بود تمع در مال کردن بیت المال بیت المال بیت المال بیت المال چرا بیت المال دست عثمان باشه چرا دست اطرافیانش باشه بر مال حسادت ورزیدن که اون شورش پیش اومد الان هم, هم موقع به مردم ماله دعواشون بر سر ماله این دولت رو نمیخوان اون دولت اون دولت رو من نمیخوان دولت دیگر هر کدوم از دولت ها میان میخوان چپاول بکنن مردم دنبال چپاولن چرا چون دچار بیماری حسادت شدن حسادت بد دردیه بخوای نخوای تو در حسادت افتادی وقتی که هم غمت شده دنیا و دنبال مالی و دنبال یک روزنه ای برای حالا میخواد نقد کردن حاکمت باشه سلطانت باشه خلیفت باشه میخواد هر کاری هر کسی باشه گناه پولی تو را سر گردن این و اون بندازی جایی از چش پدرت میبینی جایی از چش برادرت میبینی اگر این برادرم نبود من اینطوری میشدم من اونطوری میشدم اگر پدرم نبود رزق روزی را الله جل و علا میرسونه الله که تقدیر کرده تو چقدر مال داشته باشی ثروت داشته باشی بخاطر همین از توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینه که اقضوا حوائجکم بالکتمان اونجا گفتیم کل ذی نعمت مقبول چون هر صاحب نعمتی حسادت میشه مورد حسادت واقع میشه سعی بکنید در اون نعمت هایی که دارید به دست میارید آشکارش نکنید در حسادت را برای خودتون باز نکنید جای انسان خودش برای خودش حسود میتراشه بچهش بهترین لباس رو تو تنش میکنه زیبایی خوبه ولی نه به چهار تا حسود ساده بپوشه لباس بپوشه ولی که نه با اون لباسی که حسادت بهش ببرزن یک بنده خدایی خانوادش خیلی اصرار کردن که خواهش بیا به مریضمون سر بزن قبل از وفاتش به چند ساعتی رفتم پیشش یک دختری بود 18 19 ساله تنها چیزی که ازش باقی بمونده بود فقط پوستی بر روی استخونش کبدش از کار افتاده بود کلیاش از کار افتاده بود دل و روده و معده نداشت بعد یه قلبی نبزی میزد از بس که شمی درمانی کرده بودن دیگه کل بدنش مثل پوستی شده بود که دباغی شده سوال پرسیدم گفتم چرا به این حال روز در اومده پدر مادرش گفتن که عروسی بود این دخترم خودش رو از عروس خوشگلتر کرده بود با آرایشش با زیباییش توی عروسی که اومد همه شگفت زده شدن نگاه کردن گفتن این عروسه نه اون این فرشته از کجا اومده نتیجهش سمرش فوت شد گفتن از دنیا رفت حسادت این العین حق چش حق رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند چشم حسادت شطور رو در دیگ میبرد و انسان را در گور چشم حق زن صحابی نظر رسول الله صلی الله علیه و میگه یا رسول الله بچه هم سری چشم میخورن بهش توصیه میکنن رسول الله صلی الله علیه و رقیهشون بکن لازم نیست که حالا باید بدونی کی چشمشون زده رقیه برای درمان اون حسادت نیاز داریم هر از گاهی خودمون رو رقیه بکنیم نسبت به قرآنت حسادتت میکنن نسبت به حفظت نسبت به علمت نسبت به نمازت نسبت به روزت حساد زیاده لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا از همدیگه رویگردان نشید رویگردان نشید رو صورت خودتون رو از همدیگه نچرخونید از همدیگه رویگردان بشید یعنی پشت به همدیگه بدید ولا تدابروا و کونوا عباد الله اخوانا این هدف این مقصد از الله جل و علا الله میخواد ما برادر باشیم برادر ایمانی و کونوا عباد الله اخوانا برادر باشید خیرخواه هم دیگه باشید عباد الله اخوانا بندگان الله باشید قرطبی رحمه الله میگه کونو عباد الله اخوان ای کونو که اخوان الشفقه والرحمه والمحبه والمواساه والمعاونه والنصیحه میگه همچون برادر نسبی باشید از لحاظ شفقت نسبت به همدیگه رحمت محبت همدلی نصیحت یاری همونطور که برادر تنیت چطور بهش شفقت میورزی مهربانی باهاش برادر ایمانیت هم همونطور باشد این نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم دنبال اسباب اخوت باشید افش السلام بینکم سلام بکنید به هم دیگه تهادو تحابو دنبال این باشید که برادری و اخوتتون قوی بشه به زیارت هم دیگه برید به دیگه ارزش بدید این اخوت باید قوی بشه این اخوت و برادری باید قوی بشه یکی از چیزایی که اون اخوت را به هم میزنه توقعه من از فلانی از احمد طلب پول کردم بهم نداده حالا شاید اون طرف عذر داشته مشکلی داشته نه داشت و به من نداد من میدونم تو حسابش بود فاصله پیش میاد روی گردانی پیش میاد بغض پیش میاد حسادت پیش میاد حالا ادامه این حدیث خواهد اومد هنوز حدیث ادامه داره ولی خب من اینجا به این لفظش اکتفا میکنم که بقیه بعدا خواهد اومد ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال حلال نیست یعنی حرامه بر مسلمانی که برادر خودش را حجر بکنه بیشتر از سه شب بیشتر از سه شب اجازه نداری که روی گردان بشی از برادرت چون برادری همدلیه برادری نصرت همدیگر دادنه سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلى الله على محمد وعلى آل محمد